На серці і в світі сьогодні сніжно. Я й досі згадую крізь роки, як ножиці пальців твоїх так ніжно різали тіло моє на шматки. Безкрила душа вилітала із тіла, вона втомилася без тепла. Раніше любові світила і гріла, а сьогодні мене аж до сліз обпекла. Зірвані маски і зіграні ролі сховалися погляди у дзеркалах, любов, що спалила душу і долю, раптом сама згоріла дотла.